Pantsikateleria, elirale kompainaren txortzeilea, Xabiak hitzaina, bordaleko zientzia politikoen ikerlaria, Birgit Elingaus, alebaniatik alduden munduko musiketan berezitua, Gerard Lanklud, etnologoa eta Anne-Christine Telor kebranli museoko zuzendari oia. Hauek dira mintzaldian parte hartuko duten bost adituak. Teresa Lekunberri ekeko etnologoa da, mintzaldi horren aipatzen dauku. 2000 zazpian eh, hasilira eken hauzko memoriaren biltzen. Biltzen eta biltzen, hidueun eh, lekuko tasun bilduak. Lan horrek eraman ditu eh, galdera batzuen pausatzera, memoriari buruz eta biltzen dugun horren baliagarritasunari buruz. Memoriaren eh, hainbeste lekokotasunen biltzea untsa da, baina horren buru, zeren dako, noren dako ari dira, guk eh, biltzen dugun memoria horrek, ondare horrek, zer nolako jarsuna du jendetan, jendek eh, nola ikusten dute horren buru ondarea. Ikerketa hortaik abiatuz, 2008 bostean, gogo eta tailer batzu eh, bultzatu ditugu, hanbat gai aipatzeko, ikerketa hortatik zirenak uh, sorkuntzari buruz, uh, uh artistaren esmartxa zer da, publikoak noren dako sortzen dugu, guretako, gure artean izaiteko, eda, edo besten dako, eh, transmisioa, nola transmititu, zer da transmisioa, bo, hanbat horako gai profesionaltasunak, hil zen ote du, uiduratik zerbait, Denis Laborde, anthropologoak, animatuko du ekainaren iruko gaualdia. C'est en fait les générations d'aujourd'hui qui décident de puiser dans le passé. Des Gaurko belaunaldiek dute erabakitzen zein elementu hartu iraganetik gaurkoan biziarazteko. Ez da imposatua den gauza bat. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est imposé. Ce qu'on veut restituer dans... Horko mintzaldian garko belaunaldien indarra adierazi nahi dugu, bereziki ikusteko kultura biziarazten duten gazte hauek nola egiten egiten duten ondarearekin eh, hizketan eh, aritzeko. Gaurko mundua interesatzen duen eh, zerbaitetarat maiteko. Islariak ez dira ustegabean hautatuak izan Teresa Lekunberri. Beraz hor Alemaniatik etoriko zauku birgit elingauz, emazte hau uh, ez du titulurik baina eh, bera da, berak kertan duen bezala, autodidakta bat eta munduko musiketan aditua. Aspaletik hortan ari baita. Berak eh, Berlineko filharmonian bultzatu du programa bat hain txusen eh, munduko musiker izulia. Anne-Christine Taylorek ikertu ditu, hau ere, hau aldiz etnologoa da, ikertu ditu Amazoniako indianoak, eh, bereziki Peru, Ekuater alde hortan, patxika teilediak jantzadi eta koregrafo ikuspundutik eh, hartuko dugaia, gaia, eta Xabier Itzainak aldiz hak eh, dantzaren mundu hortatik ikusiko du sorkuntza ondarearen uh, historiori eta bereziki berdin erakutsiko dauku ustez mugitzen eta itxuraz mugitzen ez diren uidura dantzatu batzu berdin guk uste baino gehiago mugitzen direla barnez eta beren erran nahiaren aldetik. Publikoarekin ez da tarte bat izanen dela segurtatu dute antolatzaileek.